eskolaziak akartea mila behatziun eta laro goite iruan izan da. Eta irakaskuntza katolikoari lotua da. Oban, elkarte horretan atxemaiten ditugu erakasleak, ikastetxetako zuzenariak eta burasoak. Eh, elkartzen dira Euskararen erabilpena garatzeko uh, gelatik kanpo ekintza kantora. Eta elkartea bost xaretan banatuara da, bera ejubi xarea, okudazuri xarea, uh, beha besarea eta azporneko lujaldea. Eta siberua eta basura fajo izan da. Xixen, ze ekin za eramaiten dizie? Uh, guk urtean zehar uh, proiektu desberdinak baritugu. Hor, uh, adibidez, proiektu bat pastua dena mm, ikusgarri bat eskaini dugu lehen zikloko aurkuzieri. Malau eman aldi izan dira Euskal Herri osoan, pagatu du ikuskajia, jokako ikuskajia, eta autobusak dirustatu ditu ere. Bestalde, antolatzen dugu uh, eh, aziak idazle, ipuin idazketa lehiak eta bat da. Antolatzen dugu ere aztiak zuzenean, hori da maiatzana. Gero, uh, eh, ekintak batzu hori eskorraren egunaren kari, antolatu dugu ahkazki lehiak eta bat. Eta bara ere, uh, zozketa bat, hori zehundajean, ara, eta beste inizpeta. Eh, zientako, zientako importan da ikintzen eh, antolatzia geratik kampo, uskaz. Gauza dena hori ikasle horiek euskara gabiltzen dute uh, gela denboran, klase denboran, baina ez baita espada gelatik tampo. Eta elkartaren zat, importanta da, justuki eh, euskara, egarakuste euskara baliatzen aldera ere eh, gelatik tampo, kirola eginez, ikusgarriak ikusiz, edo beste ekin zaten parta. Ipar eskolegian badira hogei damabie eskola elebidunean, eta horietan badira emereti mugiltze sisteman ama eskolan, badira amairu kolegio, bost liceo, Eh, gero ikasleak lehen mailan badira bi mila laue hogeita malau, eta bigarren mailan kolegio eta badira uh, eh, mila ehun eta bat. Eta horietan erakasleak uh, eh, irurgeita bat erakasle lehen mailan eta bejoita bat uh, kolegio eta Desberdintasunik bada kostalde eta barnekalde dian hartin? Bai, bai, pixka bat desberdina da, dinamika desberdina da barnekaldean eta kostaldean. Odan bon, uh, lan gehiago badugu batzutan uh, erakasleekin proiektok eramaiteko baina uh, lortzen dugu alede. Ikasle habo baita edo zentako? Oz, ez baita da gehiago jenden motivazioa edo implikazioa elkartean. Eta uskain ikasteko motivazioa nula da? Arri da bat dela motivazioa eta gerotak gehiago ikasle bat direla edo eh? Eta Siberuan nola da egoera? Badira, ikasle elebidunak, horan eh, uh, gukan egiten dugu altzaieko eskolarekin, mauleko eskolarekin, baita mauleko koligoarekin. Eta ba, badira erakasleak, ba, badira erakasleak eta ikasleak izan da, eta animazioak ontsuz egiten dituzte gai. Dira. Ate zabarak eh, aipatzen ahalte meni bat? Horan, bai, horan, ate idekitzak eh, laru matzean iraganen dira, uh, otxailaren tohtzean, e, gure xarean oita amak ikastetxek pahtertuko dute, eta ikastetxe bako txak antolatzen du bera animazioa, izaiten aldea ateilexak, izaiten aldea ikurgarriak, argazkera kusketak eta bar. Zer da atezabal hoian helbuia? Bera kusteko, ere bedun saila badela irakaskuntza katolikoan, eta nola lantzen dena. Ikastetxe bakotxak egiten du bere manera, nodarak usteko nola lan egiten duen egun hortan, eta parada bat da ikasleentzat eta burasuentzat ikusten oralan lan egiten duten ikastetxak.